أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على من أرسله رحمة إلى كافة الخلق والإنسان وعلى آله وأصحابه هداة الحق ونجوم سماء العرفان نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم أكسنا لباس العز والتقوى وحبب إلينا الإيمان وجنبنا من الكفران اللهم زينا بالعلم والعرفان Şu sure tamamy asmandan inen kitaplaryň hemmesiniň çekidesi, ýagny şolaryň hemmesini üýşürseň, hemmesiniň ylmy şu sure Hamdden çykýar, sure Fatihatul Kitapdan çykýar. Biz bu surany biz tamam mukammal gelipdi, hemme tefsirini aýdyp bilerik diýsek, ýok, ony başarmaýak. Ýöne faqat şu güýjümiziň çatan mukdaryny inşallah size aýdyp eşitdirip berjek. Rab diýeni terbiýet berýän aýdylýar. Rabbul Alamin bolmaklygy Ar-Rahmanir Rahim bolmaklygynda hulasa bolýar. Ar-Rahmanir Rahim diýen näme diýdik? Ýani dünýäde tamam mahlugatyna nygmat berýän, ahyratda fakat söýen bendeleri, siziňki ýanak bir musulman bendelerini fakat hemme nygmatlaryny şolara berýän Hudaý. Maliki ýewmiddin diýdik. Mäliki Ýewmiddin bolup, bendelerini rahmanlygynyň mukabylynda hesaba çekýär. Eý bendäm, dünýäde men siziň hemmäňize nygmat berendirin, indi bu sada şu beren nygmatlarymyň hesabyny bermeli ýerdir diýip aýtýar. Mäliki Ýewmiddin kyýamat gününi hesaba çekýän Hudaý. Hop, indi rahmanlygyny sen hesabyny bermeli. Eger o sada rahmanlygynyň hesabyny dogry berip bilseň, onda rahymlygy saňa ýetişýär. Rahymlygy, sen dünýäde Hudaýyň beren nygmatlarynyň gadyryny bilen bolsaň, ahyratda indi şo nygmatlar kime berilýär? Ýaňky rahmanlygyň gadyryny bilen adamlara berilýär. Şu dünýäde pes, Sen şo Hudaýyň rahmanlygynyň gadyryny bilmeli. Her bir adam rahmanlygyň gadyryny bilmese, şükürli ýerine ýetirmese, onda Hudaý saklasyn, ol adam rahimlikden nagda mahrum bolýar. Hudaýyň rahimligi oňa taýýarlyk tapmaýar. Biz Allahyň rahimligi indi ýaňky ahyret gününe bizi hesaba çekipdi. Öýde bize nygmat berýärmi ýa nykmat berýärmi? Nygmat diýeni ýagşy zatlar aýdylýar. Nykmat diýeni betbagtyýe aýdylýar. O taýda Hudaý bize nygmat berjekmi, betbagt etjekmi? Bi özümize bagly. Özümize bagly. Özümiz muny e, taýyn etjek. Allah Taala öz ygtyýarymyzda goýupdyr. Bendem, bilen nygmatym bize helaket, gazabym, haýsyny intihap etýäň? Öz ygtyýarymyzda goýupdyr. Indi biz şony näme bilen e, şony taýyn edip bilýek? Hudaý bizi şu dünýäde şu nygmatlary ygtyýarymyzda goýupdyr, şu asaýyşy bize beripdir, rahmanlygyny bize taalluq tapdyrypdyr. E, indi Näme hedef bilen şuny bize beripdir? E, şu Hudaý näme garaz bilen, näme hedef bilen şuny bize beripdir? Biz şony bilmeli awvel. E, şony bilipdi, o zaman şu Hudaýyň beren e, nygmatlaryny, şu goýan hedefiniň ýolunda eger biz gelip sarp etsek, şu halatda näme bolýar? Onda biz o Hudaýyň rahimligine ýetip bilýär. Näme diýip, şol Hudaýyň diýen işini eden adam bolduk biz. Bes Allahyň indi gelipdir rahymlygy, ýaňky ahyretdäki nygmatlary bize ýetişjek bolsa, biz şo nygmatlary ýetişjek bolsak, näme etmeli? Hudaýy bes näme hedef bilen bizi ýaradypdyr, şony bilmeli we şu hedefiň ýolunda biz gadam atjak bolmaly. Şu aýada indi şony düşündirýär bize. Iyyaka na'budu we iyyaka nestaîn. Kömek islese, ahyr nahaýat senden isleýär. Indi çe bawasta dilesin, çe biwasta gelip-de kömek dilesin, ahyry senden dileýär diýip, şu aýada şony biz aýtýak. E, şu aýaň manysy şu. Biz ýani bäş wagt namazymyzda, beýleki namazlarymyzda hemmesinde elham goşupdyk. Elhamyň manylary şula. Meger meni ybadat etsin-le, maňa bendelik etsin-le diýip ýaratdym diýýär. Liýabudun diýeni müfessirler liýarifun diýip aýtýarlar. Liýarifun diýen näme? Meni tanysyn-la. Hudaýy ybadat etmek diýeni Hudaýy tanymaklyk. Bir adam Hudaýa hak bende boljak bolsa, Hudaýy hak tanymaly. Şu tanýan halynda näme gelip Hudaýa bende bolup bilýär. Bes biziň wezipemiz Allah bizi ýaradan hedefi şu ki biz Hudaýy nahaýatda Hudaýy tanymaly. Şu ýolda gadam atmaly. Hem çeneki şu wagt siz gelip durunuz şu jereselerde otyňyz. Şu jereseli nämeden çürin şu Hudaýy tanymadan çürin. Hudaýy her açan tanysan sen e, nygmatyny e, istifade edip durun bilýän şu nygmaty nirde sarf etmelidigini, nirde sarf etmelidigini. Ha Hudaýa hak ybadat edip bilýäň. Bes äwwel bize näme Hudaýy tanymaklyk gerek. Meselem, bir adama şu wagt bir maşyn ygtyýaryna goýulýar. Ha maşyn ygtyýaryna goýulýar, şu maşyn seň ygtyýaryňda git ajansda işle. Ha musafir keşet, pulada işim ýok. Ha şon bilen musafir çek, günde işlänjäň getir. Ahyrda sen hakyň özüm berýän. Ahyr ser sana hak bererin özüm. Ha şeý diýip sana maşyn goýlupdyr ygtyýaryňda. Indi sen şu maşyny şoň diýen ýerinde sürýäňmi, musafir çekýäňmi, ýa özüň gitýäňmi, safar goýma näme aýlanma gitýäňmi şu maşyn bilen. Hä bu taýy saňa bagly. Sen gelip o maşyny Hä ýaňky ýanak o düze aýlanmany gitseň, öýde saňa hak bermeýär, gaýtam jerime de etýär sen öýde. Ýöne sen şu maşyny şoň diýen ýerinde istifade etseň, musafir çekseň, şoňa kireýini getirip berseň, saňa hakyň berýär. Allah bize şu alamy ygtyýarymyzda goýupdyr bir maşyn ýanak şu dünýä. Tamamy nygmatlar ygtyýarymyzda goýupdyr bir maşyn şu. Hä, şu maşyny biz näme ýolda istifade etýär? Şu maşyny Afaga şu dünýäde hoş geçirmeden çürim istifade etjekmi? Hudaý zat ýadymyza düşmeýärmi? Ýa şu Hudaýyň ýöri diýen ýoluny ýörtjekmi şuny? Biz agalypdyr. Biz biz özümiz taýyn etjek şada. Biz Allahdan algyly bolup bilmeýek. Ey bar Hudaýa näme meni betbagt etdiň diýip. Näme meni e, beýeste salmadyň diýip algyly bolup bilmeýek. Allah Taala ynsanlarda akyl diýen zat goýupdyr. Akyl diýen zat bilen beýleki heýwanlardan saýlanýar adam. Akyl diýen näme? Arap dilinde iqal diýe, iqaldan gelýär. Iqal diýen näme? Duşak. Arap dilinde duşaga iqal diýip aýtýarlar. Aqaltul ba'ira diýene düýäni duşaklap goýdum diýe, düýäni dak goýdum diýe. Ha akyl diýen duşak diýek. Duşak diýen näme indi? Ynsanda duşak nämä gerek? Şu duşak gelýä ynsany o heýwanlyk derejä gaçmaklykdan daňyp saklaýa. Aýanky bir dere ba, sen sygyryň näme edip durun, şu deräň bärräni dak goýup durun, derä gaçamasyn diýip birden. E birden bilmän otlap barşyna, gyzyp barşyna gaçamasyn. Duşaklap goýun şu ýerde. Allah Tagala ynsany bir akylly zat bilen duşaklap goýupdyr. Şu dereden gaçyp da soňra heýwana tebdil bolamasyn diýip. Insan akylyndan istifade etmedik insanlary görýäňizde özüňizi heýwandan nady beter bolup ýaşaýarlar. Jamiýede kän görýäk şulary. Hatda heýwanlar etmeýän işlerini nady etýär şular. Heýwanlar çekinýän işini şular etýär. Näme ýaňky duşak çözüldi ha bulardan. O duşakdan boşandylar, gaçdylar bular. Şu gaçan halynda şeýle bolýar. Pes akyl diýen zady Allah Taala bize beripdir. E, Olakan namuslaryň biri. Şu wagt Namysjaň diýerler bir adama aýdanlarynda, namysjaň boljak bolsa bir adam äwwel akylyny saklamaly. Akylyny salym saklamaly. Akylyny istifade etmän goýmaly. Ony dekori diýip witrinde goýmaly diýip beren akyly bize. Istifade etmeden çürin berlipdir şu akyl. E, ozam diýe, arak haram diýe, aragyň haramlygynyň bir delili şu. Son näçe däne heft etmeli zat bar? Şerigat buyurupdyr şolary heps etmeli diýip. Meselem, insanlaryň jany, insanyň akyly, insanyň erzi, erz diýeni ýaňky abraýy, adamlaryň abraýlary, mallary, näçe däne zat ýekeşi insana taýyn edip goýupdyr şerigat, şular salym saklamaly diýipdir. Ha, şu zatda akylda şolaň biri. Bas insan eger gelip mesela arak içse akly zaýil bolýan bolsa, akylyna zyýan ýetýän bolsa, arak haram bolýar sada. Ýa awraýyňa zyýan berjek zat bolsa, haram diýip ol işe. Her zady ki şu 5 tane saklamaly namus we şu namuslary saklamaklyga zyýan berse haram diýip. Hop, indi akyl bize näme etýär? Biz wezipemiz şu aklymyzy salym saklamaly. Ýaňky-ýanak teleke işler etmelilä, akylyňy kemeltýän işler etmelilä, ondan soňram-da akyldan istifade etmekligi bilmeli. Akyl diýen ýöne fakat akyl bolan bilen bolmaýar. Bir wagtda bir tefsirleň birine getirýärler, akyl bilen ylym diýe bir gün bäsleşdi diýe ikisi. Akyl aýtdy, men derejäm ulakan diýdi, ylym aýtdy, men derejäm ulakan diýdi. Şonda ikisi bäsleşip dukaly akyl aýtdy, Hudaý men bilen tanalýa diýdi. Bes men derejäm ulakan diýdi. Ylym aýtdy, ýok diýdi, Hudaý diýdi, öz kitabynda alim diýip aýdypdyr. Akyl diýip aýtmandyr özüne. Hudaý mende akyl bar diýip aýtmandyr. Hudaý mende ylym bar diýip aýdypdyr. Hudaýyň sypaty bolýan bolsam, bes meň derejäm ulakan diýip dur. Şonda akylla bilipdir, hawa şu ylmyň aýtýan dogry, şonda akyl ylmyň maglyndan awşapdy diýip, şoňa muty bolup gezdi diýip bir tafsirleň birinde bir şer halatda getirýärler muny. Bes akyly istifade etmekligini biljek bolsaň, ylym gerek. Ylym bolmaly insanda, bilmeklik bolmaly. Ynsan jahalatda ýaşasa, akyldan istifade edip bilmeýär. Bes ylymda gerek bolsa, şolaýanyk jelesele, ýa hulasy obada goýulýan beýleki jelesele, Kur'an goýulýar, beýleki zatla goýulýar, ýa howzala goýlupdyr, mekdepde goýlupdyr, şolaýanyk ýerde öwrenip bolýar ylmy. Ulumy dini, ulumy keseni ahyrata ynanmaklygyňy tagwiýet etýär, güýjüretýär. Häzir Dünýä hiçdir. Dünýäde hiç bir adam galmadan çürim ýaşan nädir? Galmadan çürim gelen nädir? Hemme kis ahyr ölmeden çürim gelendir. Sen şu dünýäde de eger mal kesip etseň, Hudaý saňa mal da berse, kuwat da berse, güýç de berse, arka da berse, hemmesi näme? Şu öz ýolunda istifade etmeden çürim berendir. Başga ýoly isbatyn öňçürin beren nädir? Şu zatlar öwretilen ylym gerek. Ha, şu zatlara insanyň etigadyny köpeltýän ylym gerek. Dogry beýleki ylymlarda öwrenmeli jediz ylymlarda, ýöne ol ylymda öwreneňde sen, a indi men hemme zady bilýän, a indi men dine de ihtiýajym ýok, şeriata ihtiýajym ýok diýip beýdip ýazamaly. Sen on ylmydy öwrenýäň, o-da hadym bolmaly şoňa. Ýani sen aklyňy terbiýet bermeli, perweriş bermeli. Ynsan her haçan men bildim diýse, şu men bildim diýen wagty jahyldyr diýýär şu adam. Ha men bildim diýip tutsa jahyldyr diýýär şu adam. Hiç bir adam etdaat bilmeýär, men hemme zady bilýän diýip. Hem maňa şeriata ehtiýajym ýok diýip, pygamberiň getiren zady ehtiýajym ýok diýip aýdyp bilmeýär. O fakat jahyl adamlaryň, akylsyz adamlaryň aýtýan kepleri. Bes Allahu tebarek we taala bizi ýaradanda hedef şu ki biz Hudaýy tanymaly. Ibadet etmeli. Ha indi ýol kökezilmändirmi bize? Garaňkymy? E, ýol bilinmeýärmi? Basyrgylym ýol, ýok on ýalakda. Awala akly beripdir el insana. Imam Azam aýtýa, eger Imam Azam özüňiz bilýäňiz, biziň mezhep başymyz, eger diýe Allah Taala diýe, Dünýäň ýüzüne hiç bir pygambary ibermedik-de bolsa, ynsanlaryň wezipesi, ynsanlaryň boýnuna lazym, wajyp diýe, akyly bilen Hudaýy tanymaly diýe baýat diýýär. Pygambar ibermedik bolsa-da, wezipä şu akyl bilen Hudaýy tanymaly sen diýýär. Indi ýöne Allah Taala pygambar iberipdir ki, bir rowaýata görä 124 müň däne pygambar iberilipdir taryhda. Ahyrkysy biziň pygambarymyz, ondan soňra pygambar geljek diýär. Ha şu 124 müň däne pygamber Allahyň goýan hokumlaryny her gaýsy öz zamanynda kamyl ýetiripdir. Hiç kemkary etmändirler. Kemini goýmandyrlar, ýoly garaňky edip goýmandyrlar. Na Allah Taala Kuranda aýtýar ki, şu gün men siziň diniňizi kamyl etdim diýýär. Şu gün diniňizi kamyl etdim diýeni, ýani indi siz gelip meselem bir ýoluňyzda garaňkylyk ýok. Açyk ýoluňyz. Ha şondan üçin Kuranda aýtýar, Dogany giy diýen näme? Bir tarapdan gelipdirle hemmesi bir din bilýän ýanak, dindar ýanak. Gelip ok, gabatda gelip Hudaýa ibadat etýän ýanak, bir tarapdan da hoş gözaran millet. Hiç zada pikir etmeýän. Hä bir stadiumlary bar, içine 18 müň nefer sygýar. Şoň üçin adamlary bir-biri bilen gurşdurýarlar, ahyr bir ölýä gladiator diýen näme diýe. Ýa heýwanlar bilen gurşdurýarlar, şuň ýanak adamlar kädi ölüp galýar. Şuň ýanak hoş gözaranlar etýärler. Ýani insanlar Çynýanak bir garaňkylyk. Ensalla, Yram bilen Rumyň arasynda mydam jeň bolup, zol eýne bir oda odun oklanan ýanak şeýle oklanyp, otlanyp ölüp duran wagty. Bilmeýär nämeden çürim ölen, o pagyz patyşalaryň özleri bilýär nämeden çürim olary öldürýänlerini. Hindustan näzire, Hindustanda ensalla dört tabak etýärler. Dört tabagaň iň etek tabagasy hadem tabagasy. Hiç arkasy ýok fakat Hudaýdan başga gelýä näme etýä? Bir da'wet getirdim men diýip elam etýä. Şu wagt biz başarýakmyş işi. Bir obada şu wagt e, fakat iň bärkijesi, e, biz ahum bolup gelipdir. Zenalyň arasynda bir tähet belleme ýanak, ýaşyna meňzeş bir teleki bir gylykla bar, jahiliýetden galan zatlaşyla. Şular ýanak zady biz öwrüp bilemizok şu wagt. Şular ýanak zady öwrüp bilmez dursun, agzap bilemizok aslan. Agzap bilemizok. Öne şu pygambar hiç bir gapdalynda bir hossary ýok, howadary ýok. Şun ýanak waziýetde jahany kullan garankylyk alyp duran wagtynda gelýän men niýe bir dawet getirdim size Hudaýyň tarapyndan bir nur getirdim bir hidaýat diýýär. Şamyň, Şam diýeni Suriýe, Palestin şu talaryň ýurduny aýdylýar. Şamyň olakan gasyrlaryny diýe şu ýakdy etjek şu nur diýe. Ýani Pygamber Aleyhisselamyň nury tamamy dünýä ýaýrajak diýip aýtdygy. Şon ýanak bir diýiş gördüm diýe. Pes Pygamber Aleyhissalatu vesselam şu hedaýaty getiripdir bize bir nur şu. Indi şu wagtda siz görüp duňyz. Allah Taala şu akly bize beripdir, şu pygamberi getirip nur diýip goýupdyr, şu kitaby goýupdyr biziň aramyzda şu pygamber we öz sünnetini goýupdyr. Ya bir hadise görä itratyn goýupdyr biziň aramyzda. Ya şu pygamber bize şu ýoly her haçan garaňkylyga düşjek bolaňyzda şu ýoly tanyň diýip goýupdyr şuny. Ya Hudaýy tanyjak bolsaň, äwwel biz Hudaýy tanymaly, kıyamata ýetagdymyz bolmaly, täşin ýanak bir telekeçilikden gaçar ýanak. Kim bir adam hesap-kitaby etigady bolmasa, ol adam her iş edesi gelse etýär, halan işini etýär. Ýöne hesap-kitaby etigady eden wagtynda turmuzun çekýär otada. Ha, pes, biz ehtiýajymyz bar. Şu nury, şu hedaýaty, şu Kur'an tanymaly. Şu pygamberiň şahsyýetini tanymaly. Şu pygamber näme getiripdir biziň aramyza? Näme goýupdyr biziň aramyzda? Bir däne talap getirip goýupdyr. Şo tanapy ýagşyň diýipdir. Şo tanapy näme indi? Şo tanapy Awwel Kuran, ondan hadis, ondan soňra ulamalar ýeke şu Kuran bilen amel et diýýärler. Her bir geýimsizlige ýanna dä. Birden-de her bir geýimsizlige ýanyň ýüzüne düşüp adaşamaň. Ol adamlar ýeke şu Kuran hadisi dogry pahm edip, dogry düşünip, şu dört mezhebiň birinden çykmany, şeýtirip-de amel etýän adamlar. Şolaň yzyna düşmeli. Neýinki gelen her bir gygyryp böreniň yzyna düşmeli. Gygyryp bören kän bu wagt. Ýöne ola Peygamber Aleyhissalatu vesselamyň aýdany ahyr zaman golaýlanda Allahu tebaraka we taala asli bir olakan ulamalar aradan aýyrjak hemçinan iki aýrypdy aradan. Soňram ýuwaş-ýuwaş olaň ýerine bir gygyryp bören adamlar geljek. Bu gygyryp ýören adamlaň özi-de gümrah boljak, yzyna düşenleri-de gümrah etjek diýip aýtdy Peygamber sallallahu Ol ýany adam ýene düşmeli. Ha bir hakyky ulamala ba, şu hakyky ulamalaň ýene düşmeli. Ýöne ýene bir mesele aşağı aýdaýyn bir paranteziň içinde bi ulamalardan, ahullardan bir Teleke zat görseňiz, bir habary eşitseňiz, işim ýok, hulasa her bir mowret bolsun, her kim bolsun. Awwala entek bir zat ynanamaly. Şu ummatyň pygamberiniň öz yzyndan nagat kepde çykarlypdyr. Öz zamanynda şu wagt nagadar töhmetle urlupdy şu pygambere. Hatta öz zenanasyny töhmet urulýar şu pygamberiň. Ýani şonýanak bir pygamber ýeke hasanetine sabit aýtýar. Şaýy-e, Allah Tagala Kuranda aýtýar, her haçan size bir habar gelse bir ýerden, äwwel şoň aňyrsyny ýetiň, şu habar çynmy, çyn näme? Eşden wagtyňyz hukm edamaň, siz de şaýy faksetlerden bolamaň. Şoň ýene bir ýerde aýtýar Allah Tagala, ol adamlar ýeke ad musulmanlaryň arasynda telekeçiligi şaýy etmeklik isleýele, ol adamlara heý bir ulukan azap bardyr diýip aýtýar. Ha şula hemmesini Allah Taala bize aýdyp goýupdyr. Bes awwala bir alymdan bir günähi görseňiz, gözüňiz bilen ne görseňiz, şuny ýadyňyzda bolsun. Tazamany ki şu etýän işi adamlary şoň çagyrýan ýoluna räpti bolmasa. Adamlary çagyrýan ýoluna Rabdy bolmasa, sen etegady harap bolmasa, ýa Kuranyň aleyhine hukm etýän bolmasa, şuňa meňzeş bir zat bolmasa, adamlary gumrah etjek bolmasa, günah da eden bolsa, özü bilen Hudaýynyň arasynda oňa dehalat edip görmäň. Özü jogap berjek oň. O taýda siz olakan görjek haýryňyzdan, peýdaňyzdan galamaň. Bir adam bar, teleke de bolsa, şon Peygamber Aleyhissalatu vesselam aýtýar. Allahu tebaraka we taala şu dini hemişe dogry adamlar bilen kömek etmeýär. Ha gaýy wagtlarda teleke adamlar bilen nadaş dini kömek edýär. Fasyk adamlar bilen nadaş dini kömek edýär diýär. Bas bir adam fasyk da bolsa, eger şu adam menbere çykyp teleke kefaýetden bolmasa, size bir e, teleke ýola garşy gidiň diýen bolmasa, Onda-da şu adamyň yzyndan sowulmaň. Ganymat bolsa, şu hedaýat tarapyny tutuň, telekeýerini gyrakda goýaň. Şaýy-äde entek bir zat bilen ynanmaň ki, bu hedaýatdan galmar ýanak. Bize Allah Teala aýtdyk, ibadetten çürim iberipdir. Hudaýy tanymadan çürim iberipdir. Ibadet diýen ýöne näme? Äwel ibadeti bir bileýin. Bendelik diýen näme? Bendelik diýeni aýasa gaçy güne 5 wagtyny men mesjide gelip namaz okydym, bir tesbih jagat sanadym, aýylla bir aýda arada tutdum, şum bilen tamam bolup gitýärmi? Indi men näme iş etsem edibermelimi? Näme iş etsem edibermelimi? Bir gün Hazrat Omaryň ýanyna bir adam gelýär. Birini heý bir öwýe bu adam. Hazrat Omar da bilmeýän ol adam bilen bir işi barmyşdyk. Şondan üçin mundan sorap dursa näzir adam diýipdir. Ozan bir öwme durýar muny. Ozan Hazrat Ömer aýtdy ol adama sen niýe şu adam bilen bir sefere gitdiňmi diýýär. Adamlary sefere gitdiň, seferde tanyp bolýar. Musafir tanypdy adamlary. Son bir adam atly halatda e, hemme gowy adam. Ýöne bir gynçylyga galýaň musafirlikde, şun ýaly bir wezipeli bolýar, atla bolýar. Şonda ol adam öz hakykatyny ýüze çykarýar, zatyny belli etýär. Ha, ondan ýok musafirlikde gidemak diýdi. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer aýtýar, "Ha sen niýe şol adam bilen bir muamele etdiňmi?" diýýär. Ey bir hoş hesap adam muamelesinde bir Seni bir kemsitmeýän adam, saňa bir hyýanat etmeýän adam, şun ýana adam bolar ýana muamele edip gördüňmi diýýär. Onda adam, ýok men muamele edem bak diýýär. Ondan Hazreti Ömer soraýar, sen onda goňşyňdymy şo diýýär. E bir hemsaýagy, aleme hemsaýagy, adam daşarda gowda bolsa, hemsaýa bolanda soňra hem ganymat bolsa özüni tanıtýar, belletýär özüni. Hemsaýa näme? Bir gün iki gün dä, o kän ýaşalýa, otam o öz zaty ýuwaş-ýuwaşdan ýüze çykýa. Şu özümiz de şeýle de bir ýere baramyzda, awwelinde bir özümizi tutýak, sen girräk kökezýek, o adamlara bir azajyk özümizi gowy kökezjek bolýak. Soňra hem ýöne eger telekeçilik bolsa bizde, de her hysdaty bolsa ýuwaş-ýuwaş batyran hysdatlarymyz özi ýuwaş-ýuwaş çykma durýa. Şonda näme küýzäň içindäki zat daşyna çykýa-da. Hem men indi Hudaýyň has bendesi boldum, men perişde boldumyka diýmelä. Indi daşarda men halan işimi etsem edibermeli, maňa azap ýokmyka diýmelä. Ibadet diýeni, bendelik diýeni fakat Allah Tagala mesjidiň içine has saklaýmandyr bizden çürim. Mesjidiň içine fakat haslamandyr. Bize Allah Tagala bendeligi, e, Allah Tagala meselem bizi bende diýip ýaradypdyr. E, bende diýeni şu wagt bir gul bolsa, bir adamyň guly bolsa, şu gul tamamy dysar saty sabany rüşa hyzmat edip gelmeli. Fakat öýünde kaqtma etmeýär ki, bazara da aktiýa ony zatdan ýuklap alyp gaýtýar. Ýa şoňa men beş gurasa istifadalar etýär şondan. Biz de Allah Taala bendelik etýek diýip, fakat mesjidiň içinde ýa bir aý arada da Alem hemsaýa giden häzire berkorz etýäň. Hemsaýaň hemsaýada haky bar. Kyýamat günde hemsaýaň muradynda soralacak sen. On bilen näzire raftar edipdirin. Hop bazara çykdyň, bazarda sen näzire raftar edipdirin. Aýa gözün hyýanat edipdirmi? El aýagyň hyýanat edipdirmi? Ya dilin hyýanat edipdirmi? Allapdyryň bir ýerde. Aý men şuny 50 e, müň tümeni alan zadyň men 100 müň tümeni aldym diýip şeýdip aýdypdyryn. Faktor özüň bärden ýazyp da faktor hok edipdirmi şeýtdirip? Bende gidýän fakat mesjitde tamam bolmaýa. Ya men mesjide gelýän indi men tamam men hem ibadetleri etdim men Hudaýyň has bennet diýip şeýtdirip beýle adamlar riýa bilen ojup bilen sumat bilen barhord edip durunmy? E, ol gün bir ahullan bir aýtýa Men Hajul Abidin diýen bir kitap bar, Imam Gazalyň kitaby Tasawwuf Muratda. Sofylyk möwretde, erfan möwretde bir adam dünýäde kamyl bende boljak bolsa näzire bolmaly şu kitapda gelýär. Şonda biz bu kitaby diýe e, başlamakak öz ýanymyzda pikir ederdik, aý şu farzla fakat bäş wagt namaz arada şu bäş dana farz muka diýerdik diýe. Bu kitaby başladyk diýe görsek, ýok farz görülmän ýatan farz kämmişdik diýe. Näme farzla? Riýadan saklamaklyk farz özüňi. Riýa diýen näme? Bir ybadat edeňde, iki rekat nefil okaýaňda, ha adamlara kökezjek bolup okutmaly-la, ony okymaly-la ony. Hataka bereňde, haý millete kökezip bir müň tümen berjek ýa berjekkä, ony millete kökezip bermeli-la. Peygamber Aleyhisselam aýtdy, sen tagalyň hataka berende, seferiň bilmesin diýe, näçe berende, näme berende diýe. Zahyry günälerde terk ediň, ýaňkyly batyny günäle, batyny günälerde terk etmeklik farz boýnuňa. Ýöne fakat men bäş wagt okydym diýip pikir etmelä. Okan ulamalan, owliýalaň biri aýtýa, bir adam tamam etmeli işler eder, gaçmaly işlerden gaçar, ahyrda jahanneme barar diýä. Ýöne bir adam bolar beter günäkär adam, ýöne ol adam ahyrda behişte barar diýä. Nä forum bolýa şu? Ol adam etmeli işleri edip, gaçmaly işlerden gaçýan adam, ol adam öz ýanyna hemişe şu fikri bar, men ýanak alim adam mami, men ýanak bir kari adam mami, men ýanak bir takwa adam mami diýer, riýa gerekdar bolar, riýa diýen zat, eýne ot gelip harmonotla şu ýanak, sen kulli eden ibadetten otla ýoga berýär. Şeýtdirer hemme ibadet hiç bolar, cehenneme garşy gider ol adam diýär. Hä, bir adam ýöne günäkär adam hemişe Hudaýyň ýanynda şermende toba edip, Eý bar Hudaý, men şu dünýä bir günäkär bendäň, sen meň günähimden geçewer diýip şeýtdirip toba edip, ol adam ahyr behişde gider diýýär. Şol olakan ola mala aýtýarlar. bir ybadat ýeke seni magrur etýä, şu magrur ybadatdan bir günah ýeke seni toba garşy näkitýä, seni pespälik tawazuga garşy näkitýä, şu günah gowudyr diýip aýtýa. Ýani sen günah ediň diýdigimde ha, ýöne ybadat edeňde-de pikir etmeli, men indi hemme wagt boldum ha diýip. Hä, bir jowan oglan-da mesjide gelende, Aý, sen-de indi mesjide gelen bolduňmy? Hä, sen indi meniň başyma bu günki namaz okaýan bolduňmy? diýip, o asyn kutaly gelse, ony kowup, koýnaw kula bolsa, ony kowup beýtip bermeli-dä. Hä, hemme zat men muha diýmeli-dä. Hä, owadan öň baş geýeňde, aý, oň öň başyndan ýyrat tutup beýtdirip bermeli-dä. Öwredip bilýän bolsaň, hünäriň bolsa öwretmeli. Öwredip bilmeýän bolsaň, ol adamy gelýän ýolundan gaçyrmaly-dä. Şularyň hemmesi näme? Ybadat şula, bendelik şula. Allah Tagala bizi şu ýeriň ýüzüne iberipdir. Eý bendem, men bilen irtibatyň kesme. Namazyň oky, arazaň tut, men bilen irtibatyň kesme. Men bendeleme ýöne terekeçilik edamaha. Bendeleme de ihsan edewor diýip, şeýtdirip buýrupdyr bize. Ýa haýsymyz ýaly akyl beripdir. Ýoly kökezipdir, özüň ygtyýaryňa indi. Sen tereke ýol, gowy ýoldan gitýäňmi, tereke ýoldan gitýäňmi? Son eger diýen men ejbary ibadeti isleýän bolsadym diýe Allah Taala şeýle aýtdy şony. Inna sha nunazzil alayhim min as-samai ayatan. Eger biz islesedik, Bir nyşanany goýardyk başyňyzda, hä, başyňyzy eňertdiňiz, hä, fazallat anaquhum laha khadi'in. Ozan başyňyz eňertdiňiz, şeýle ibadat ederdiňiz. Eger mejbur edeýin diýsem, başarmandyr o mak diýýär Allah Taala. Mejbur ederdim sizi diýýär. Ýöne men size ihtiýar berdim diýýär. Näme diýip? Şoň men bendäm yşk bilen gelmeli maňa garşy diýýär. Men söýüp gelmeli diýýär. Öz ihtiýary bilen meni intihap etmeli diýýär. Şun ýanak, ýani namaz okutmadan çürim Allahyň ejbar etmedik zadyny biziň de ejbar etme hakymyz ýok. Oglanyňa ýedi ýaşynda namazy öwret. On ýaşynda okymasa wur. Ýöne on iki ýaşandan soňram sen mejbur etme hakyň ýok. Indi özi okysa okýar, okymasa otasy özi bilen öz jogap berjek. Kişikka ýola getirip bilseň, taplap bilseň tapla. Indi ulanyna soňram sen mejbur etme hakyň ýok. Arada tut namaz oky. Sen beýdesen o beterleýe, jetleşýär sen bilen. Peygamber aleyhisselam el insan harisun ala ma munia. Nämeden men azdan etme diýseň beter etýändir adam diýär. Näme iş etme diýseň bir adamy beterräk etýändir diýär. Sen onu zor bilen ýola getirip bilmeýän hiç wagtda. Doga et Allah Taala Kur'an'ı guýdy. Ýöne zorlama. Süýji dil bilen okut, süýji dil bilen etdir ýöne zorlama. Allah Taala zorlamandyr. Zorlaýyn diýsem başarýan, ýöne zorlamak öz ygtyýary bilen gelsin diýipdir. Öz ygtyýary bilen gitsin oglan. Öz ygtyýary bilen Hudaý intihap etsin. Sen bu gün mejbur ederin. Içinden ýöne söýendir, saňa da söýer, Hudaýa da söýer on ýanak bolsa. Diniňe de söýer, bu din näjire din diýip. Başardan hüner bolsa, şu oglany näme ijbar etmeli. Allah Teala ezbar edeniniň e, bize ezbar eden eden ýerleri de bar. Ezbar eden ýerleri bar. Ýöne ezbar eden ýerleri bir ýola merbutda. E, ezbar eden ýerleri näme? Biz meselem öz şeklimizi, gyýafamyzy, uzyn küleligimizi, ýa şunuň meňzeş zatlary ki, biz geljek bir-birimizi şuň üstünde masgar etjek, Biziň öz ygtyýarymyzda däl bu zatda, özümiz intihap edemizok. Allah beripdir muny. Haýsy ejata bilen, haýsy hanawada dogmaklyk, haýsy zamanynda dogmaklyk, haýsy mekanda dogmaklyk öz ygtyýarymyzda däl, Allah ejbar etdi muny. Allah bizi şon ýana gadyp ýaradypdyr. Bir adamy bende Hudany bir bir ýeri gyýyşyk diýip, göz gyýyşyk diýip, gulagy ker diýip, näme diýip ony masgara edip bermeli? Öz ygtyýary bilen alan zady ýok, ony Hudaý beripdir oňa. Bir wagtda bir awliýalaň biri bir düz ýerden barýaka bir gotur güjügi görüpdir. Eý, biz aga näme ýaradylan zat diýip, şeýle pikirine gelipdir fakat. Fakat bir pikirine gelipdir. Şonda şu güjük dile gelipdir. Eý, falan weli, nagşa at dakýaňmy, nakgaşa at dakýaňmy? Yani e, sen maňa at dakýaňmy ýa Hudaýa at dakýaňmy? Hudaýyň eden işine at dakýaňmy? Maňa at daksaňda Hudaýyň eden işi, Hudaýa at daksaňda ýene Hudaýyň özüne at dakyp otyň sen. Bes bir adam bir ýerinde bir naksy bolsa, eýbi bolsa ol adamy masgar edip bermeli oň üstünde. Bula Allah Tagalaň näme ezbar edip goýan zatlary. Biziň ihtiýarymyz fakat şu hetdeki Şu ýol ýeke goýlupdyr, şony intihap edip başarýok. Täsmin tutýok. Men ýagşy iş etjek, namaza garşyn, mesjide garşyn, tefsire garşyn gitjek, ýa men teleke işe garşyn, ogurlyga garşyn, bazara, nämä, eýle, beýle şöýläp gitjek. Hem muny men intihap edip başarýan. Başga zatlarda biziň intihabymyz ýok. Täsmi ýoluň muradynda ez bar ýok. Ýoluň muradynda öz ygtyýarymyzda. Allah Taala öz ygtyýarymyzda goýupdyr, özüňiz intihap ediň diýip. Ýöne bize Allatagala wujudymyzda şehwet diýen zat goýupdyr. Şehwet ybadat bilen ters, bendelik bilen ters. Hä seni bendelikden alyp galjak bolýan zat. Bes sen mübariz etmeli, özüň intihab etmeli diýip Allatagala şeýdipdir. Eger seni mejbur edeýin diýse, o şehwet diýen zady kullen wujudyňdan aýyrar, ýatmaklygy wujudyňdan aýyrar, sende bir feresteleýän ok bir zat mejbur edip goýar seni. Gelin ibadet edibersen diýer. Ynsanda Allatagala akyl goýansoň şu ýoly goýupdyr. Heýwanatda akyl ýok. Heýwanatda garyza diýen bir zat goýlupdyr. Garyza näme etýär? Bir heýwan doýunsa doýunça iýýär. Ýa bir derrendi heýwan o ýolbars näme şir zatla gelýär. Akyl bilen intihap etjek bolsaň, ylym gerek diýipdir. Eger ynsanda Allah Tagala akyl goýmadyk bolsa, onda bir din zatla gerek ýa, Kuran gerek ýa, pygamber gerek ýa. Şu garyza diýen zady sen de wujudyňda goýardy. Sen de şu garyzaň sen nirä gitseň, şu hatdyňdan geçirmän çekerdi. Ynsanlaryň jenkleri, dawalary da iýişmäň üstünde de, garnyň üstünde de. Öňe salylan jeňkler, dawalary şu ýanky togýanyň üstünde, hetden geçmäň üstünde, hetdinden geçmekligiň üstünde, öz jaýgasyny ýitirmekligiň üstünde. Ynsan käde wagtda öz jaýgasyny ýitiraýýar. Bilmeýär dünýä näme diýip gelipdir. Yani, näme jaýga beren gelipdir, käde özüne hudaýmy hadi pikir etýär. Gelýär hem mekşum moradynda, gazabat etýär, ýaşan meňzeş işler etýär. Allahu tebaraka we taala bizi yaradan wagtyny ýadymyza salýar Kur'an'da, Sure Bakarada. Ve iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi halife. O wagty ýadyňa sal. Peygamber sallallahu aleyhi o wagty ýadyňa sal ki Allah Taala perişdelerine aýtdy men ýeriň ýüzünde bir halife tüp goýjak diýdi. Bir halife goýjak men diýdi. Kal Allah Taala aýtdy, Inni a'lemu ma la ta'lemun. Men neydi? Bir zady siz fikir etjeniz. Men siziň bilmeýän zadyňyz bilýän. Siz bir zady ba men şu insanyň wujudynda goýjak. Onu siz bileňiz ak, men bilýän onu diýip aýtýar. O da näme? Edamada aýtýar, "Wa allama Adama al-asma'a kullaha." Allah Tagala Adama hemme zadyň atlaryny öwretdi. Kyýamata çenli 72 dil, her dilde her zada näme diýilýär, kyýamata çenli ýaradyljak zatlaryň hemmesiniň adyny öwretdi Allah Tagala. Ondan soňra aralarynda bir Ýöne käbir wagtlar bolýar, insan heýwandan-da etek gaçaýy derejesi. Heýwandan-da etek gaçan ýerleri bolýar. Bu haçan? Bu insanyň ylym, ylymdan gaçan wagty. Zahalata garşy giden wagty. Zahalata garşy giden insan, ýan kyýanak, heýwalardan nada derejesi gaçýar. Şu möwretde Gözi ýokda, körde. Ýöne gözi bilen görmedi görmeli zatlar, hakykatlary görüp bilmedi gözi bilen. Wa lahum azanun la yasmauna biha. Olaň gulagy ýokda, körde ola. Ýöne olaň gulagy ba. Gulagyndan istifade etmeýär, haky eşitmeden çürim gulagyndan istifade etmeýär. Pygamber bir zady aýtma duranda gulaklaryny tutýarlar. Pygamber bir zat aýtma duranda, geliň şuluk ediň diýip, pygamberiň kefi garjysyn gitsin, eşitmesinler diýýär. Ha şeýtdirip olar ýa pygamber bir aýat okuyma duranda gaçyp gitýärler. Eşitmäýärler şuň sözüni. Eşitsek birden ýoluny öwürläm aýl diýýärler. Ha ýa meselem tafsire şuň ýaly meselem ylm öwrenilen ýere gelmeli bolanda gelmeýärler, gaçýarlar. Şu 5 daýga 10 daýga ýatanyny, irräk ýatanyny gowrak bilýärler. ýa bäş on daýga öýünde bazy oýnanyny, tükanyň astynda oturanyny gowrak bilýele. Şu adamla habardar bolmaly. Allah Tagala gulak beripdir, göz beripdir, ýürek beripdir, istifade etmeden çürim. Şu Hudaýyň ýoluna istifade etmeden çürim, ylmy öwrenmeden çürim, istifade etmeden çürim. Bulary ýöne aleki ýere sarf edip göwräm bolýa. Şolar hakynda aýtdy Allah Tagala, "Ulaika kal an'am." Şolar gafyl adamlardyr diýip Allahu Teala aýtdy şunuň hakynda. Bes näme? Insan her haçan ylym öwrense, ylym diýen hatdan sen howza deý 12 ýyllap ýatyp okymakda ylym şunda da öwrenip bilýän sen. Sereselerde öwrenip bilýän, kitap okyp öwrenip bilýän, her ýerden öwrenip bilýän. Ylym öwrense, Allahyň söýen bendesi bolýar. Ylym öwrenmese, ylymdan gaçdy, jahalatda ýaşasa, aý, men muny öwrensem boýnuma parz bolar, günäkär bolaryn diýip, şu pikir bilen gaçyp durarda, ol adamy Allah Tagala heýwandan-da beterdir diýýär. Şol ol adam Hudaýyň ýolunda gadam atmady. Ýaňky wasita, pygambar, pir, owliýa, näme bular wasita? Hä, şolar sen ara salýaň. Hudaýyň bir söýen bendesi, söýen bendesini ara salýaň. Hä, sen günäkär, şu mowretde Abul Hasan Harganydan bir jarýanma. Abul Hasan Harganyň ýanyna bir gün üç täne tajir barýarlar. Ýa şeýh, bize Bir ýere tejarete gitjek bolýok, ýolumyzda gorkuly, ogry bar, ýol kesen bar, sen bize bir ýol öwret, bizi şulan bir doga öwret, bir zat öwret, saga man geçeýli, şundan malymyzy geçireýli diýip aýtýarlar. Şonda Abu Hasan Kargany aýtdy, her ýerde öňüňizden ýol kesen çyksa, ýa Abu Hasan Kargany ýetişe wer bize diýdi, şeýtden aýdyň diýýär. Şonda diýse amanda galaryňyz. Şonda bir tazyrla gitýele. Şonda adam bile öwürlüp baralaryna Ebul Hasan Harganyň ýanyna barýarlar. Ýa şeýh bula şeýle boldy, näzir bolýar bi? Biz Hudaýy çagyrdyk, Hudaý hemişe hazır. Çünki otada hazır da. Näzir biziň malymyz gitdi, muň maly gitmedi. Şonda Ebul Hasan Hargany bir kep aýtdy şolara. Men hemişe Hudaýa bendesilik edip bön. Hemişe Hudaýy ýatlap bön. Hiç Hudaýy ýadymdan çykaramok. Abul Hasan Kargany aleki adamda ulakan şahsyýet. Hiç Hudaýy ýadymdan çykaramok. Ýöne siz Hudaýy ýadyňyza salmaýaňyz, fakat gynçylyga düşeňizde Hudaý ýadyňyza düşýär. Ha fakat kynçylyga düşeňde Hudaý ýadyňa düşse, oýda sen Hudaýy sen dadyňy geçip dönme. Men ýöne hemişe Hudaýy ýatlap dön, o meni çagyrdy, Hudaý men hatyramy oň malyny saklat diýip aýtýar. Ýaşyna meňzeş kän Hoja Ahmet Ýesewi ýüz sofisy bilen derýaň ýüzünden geçdi Mahtumul Işan. Şu ýüz sofisiniň iň ahyrky sofisy Hoja Ahmet Ýesewi derýa minmäkäle aýtýar, Sofylaryna, eý sofylam, men Ahad diýerin, siz Ahmet diýiň. Men Ahad diýerin, siz Ahmet diýiň. Men Ahad diýerin diýeni men Hudaýy çagyran, siz de meni çagyryň diýip aýtdy Hoja Ahmet Ýesewi. Şonda ýüzlenji sofyň yzyndan derýaň ýüzünden ýörüp barýa hala şeýtan ýetdi yzyndan. Sen näme şondan kem? Sen de Ahad diýdi diýýär. Şonda o magrur bolýar o sofy. O-da Ahat diýýär, Ahat diýen ýerinde suwa çümýär. O gark bolýar şeýle ýerde. Näme? Sen dogry Hudaý saňa ýakyn, ýöne sen Hudaýa ýakyn nära ahym. Sen Hudaýdan daş ahym. Sen hemişe Hudaýy ýatlap ýöreňä, hemişe Hudaýa ibadat edip ýöreňä. O Hudaýa ibadat edip Hudaýa ýakyn bolan adamlaryň adyny tutup çagyrsaň, hiç wagtda zyýan çekmeýär. Bu alem alemi esbap. Hemme zada sebep goýlupdyr. Owliýa maňa ogul berdi diýmeklik bilen, pir maňa ogul berdi diýmeklik bilen pyçak kesdi, ot ýakdy diýmäň fargy ýok. Pyçakda özi kesip bilmeýi, otda özi ýakyp bilmeýi. Hemmesini Hudaý etdi bulaň. Hem biziň agydamyz şu, Hudaýsyz çöp başy gymyllamaz diýýär. Hemme zady Hudaý etdi. Kömek islämizde de Hudaýdan isleýär. Ibadat edemizde de faqat Hudaýa ibadat etýär. Ola faqat wasyta, wasile. Hiç bir zat aýtmandyr. Bizem Iýake nestan ey bar Hudaýa pakat senden kömek isleýek. Wasta bilen dileýek ýa wastasyz dileýek diýip aýdan ýer ýok. Mutlak pakat Hudaýdan kömek dileýek. Indi çözem wasta bilen dile, çe wastasyz dile. Bu taýda Taslama o da aýdyp bolmaýar, ola da getirip bilmeýär delili. Oňa biz tawassuly şirk diýip bu aýadan alyp bilmeýärler. Tawassuly gumrahy diýip bu aýadan alyp bilmeýärler.